بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Geçen haftada bizim sohbetimiz Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh hayatından bahsettik. Şimdi sahabelerin hayatından bahsedersek ya da peygamberlerin hayatından bahsedersek onu bir masal gibi anlamayacağız. Bir bir varmış bir yokmuş gibi onu anlamayacağız. Onu bahsedince, onu okuyunca insan ibret almak için Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız, mukaddes kitabımız. Kur'an-ı Kerim en büyük kitap dünyada. Ona baksak bir sürü hikayeler, peygamberlerin hikayeleri geçiyor. Selamullahi aleyhim. Ya da onların dışında bazı insanların hikayeleri geçiyor. Kehf suresinde ve Kalem suresinde. Neden bu hikayeler geçiyor? İnsan onlardan öğrensin, ibret alsın nasıl davranacak, nasıl yaşayacak, iman ona ne e, farz edecek ona onu öğrenmesi için. Şimdi Ebu Bakır Sıddık hayatında okuyunca biz ne yapıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Nasıl davranıyordu, nasıl yaşıyordu? Onu öğrenince biliriz Müslüman insan nasıl yaşaması lazım. O haramdan korktuğu zaman nasıl davranıyor onu öğrenince ya da sahabe kiram bir kelime günah kelimeden ne kadar korkuyorlar. Onu öğrenince biliriz sınır nerede. Ama insan onu hiçbir şey görmüyorsa bir tek biz Müslümanız belki nasıl davranacak bazı durumlarda öğrenemez, bilemez. Bizim hatalarımızdan genelde sahabelerin hakkında bahsedilince insan biliyor sahabe kiram ne kadar yüksek makamları vardır. Diyor ben onlar gibi miyim? Onlar gibi yapabilecek miyim? bu bakışta bütün duyduklarını sanki e, hikaye gibi dinliyor. Yani ben sorumlu değilim hiçbirisine. Çünkü o, bunu yapamam. Öyle düşünüyor insan. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabelerden makamı daha yüksekti. Görevi de daha büyüktü. İmanı da daha güçlüydü. Allah azze ve celle bize emir verdi, söyledi Ona ittiba etmemiz için. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Allah'ın Resuluna şey Allah'ın Resulü size örnektir. Ona ittiba etmeniz e, vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz olursa, ona ittiba etmemiz lazımsa o zaman sahabe kiram daha kesin onlara daha yakın olmamız lazım. Çünkü onların yaptıkları iman amellerinden daha hafif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptıklarından. Geçen haftada Ebu Bekir Sıddık hayatında, e, Mekke'deki hayatını dinledik. Onu duyduk, öğrendik. Medine'ye vardılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le. Medine'ye vardıktan sonra şu zorlukları geçti. Birincisi Mekke'de e, Kureyş'ten gördüğü eziyetler kalmadı. Müslümanlar Medine'de izziyetli kaldılar. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların e, reisi diyebilirim. Başkanı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü geçerlidir. Bütün sahabe kiram onu ikra, ona ikram ediyorlar. Ona itaat ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardıktan sonra biz gördük Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh Mekke'de hiç Resulullah Sellem'den ayrılmak, uzaklaşmak Resulullah Sellem'den istemiyordu. Hatta hicret için çok düşündü gitmeye ama Resulullah sallallahu Mekke'de diye gitmiyordu. Bir sürü sahabeler Resulullah sallallahu önce Medine'ye hicret ettiler. Ebu Bekir Sıddık hicret etmiyordu. En son Resulullah sallallahu aleyhi beraber hicret etti. Allah böyle takdir etti. Medine'ye vardıktan sonra bakıyoruz onun sevgisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ondan ayrılmıyordu. Bir yere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girerse bakıyoruz Ebu Bekir ve Ömer onunla beraberdi. Bir yerden çıkarsa Ebu Bekir Ömer'le beraberdi. Hepsi beraber giriyorlar, çıkıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Bedir Savaşı'nda bakıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le beraberdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecede uyumadı. Ebu Bekir yanındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah vaktinde dua ediyordu. O kadar dua ediyordu. ısrar ederek Allah onun duasını kabul etsin. Müslümanlar kazansınlar diye Ebu Bekir yanındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elbisesi omuzlarından düşünce Ebu Bekir kaldırıyor tekrar koyuyor. Sonra acıyor sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ya Resulallah yeter o kadar dua ettin. Allah Azze ve Celle sana söz verdi kazanacaksın diye. Allah sözünden dönmez. Yeter ya Resulallah. Resulullah sellem duayı devam ediyordu. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir yerdeydi. Indi oradan inerken dedi ey Ebu Bekir müjde. Dedi ne var ya Resulullah ne müjdesi? Diyor Cibrail aleyhisselam göklerden geliyor. Onun yanında bin melek var. Ölümü ellerinde taşıyorlar getiriyorlar ölümü bu müşriklere, kafirlere. Ebu Bekir Sıddık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberi verince ilk önce Ebu Bekir'e veriyordu. Bir fikir alacaksa ilk önce Ebu Bekir'in fikrini alıyor. Bir müjde verecekse ilk önce Ebu Bekir'e bu müjde veriliyor. O Ebu Bekir Uhud savaşında okçular tepeden indikten sonra Müslümanlardan çok şehit düştü. Müslümanlardan çok yaralı oldu. Kaçanlar da oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düştü. Dişi de kırıldı. Çekildi Uhud dağının yanına. Çekilirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında en yakındı Ebu Bekir Sıddık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korumaya çalışıyordu. Biraz sahabelerden vardı. Kimisi orada şehit düştü. Kimisi okları Resulullah Aleyhisselam'a gelmesin diye gözüyle okların karşısına durdu ölünceye kadar. Ama Ebu Bekir Sıddık o duruştaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve beraberdi. Döndükten sonra Uhud savaşından sahabeler çoğu yaralı. Acayip yorgunluğu var. Halleri çok kötü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara emir veriyor. Diyor müşrikleri takip edin. Hamra el Esed'e bir yer Hamra el Esed adı. Oraya takip edin onlarla savaşın. Bu yaralı sahabe kiram Rıdvanullahi aleyhim demediler ya Resulallah yapamayız. Ya Resulallah bu halde onları takip edeceğiz devam etmeye savaşı. Böyle düşünmediler demediler. Gittiler takip ettiler. Ama Allah'ın hikmetinden Kureyş bunu görünce dediler valla bunların daha gücü vardır. Takip ediyorlar bizi kaçtılar. Savaş böyle bitti. Sahabe kiram döndüler. Hiçbir şey onlara ez eziyet olmadı bir şey olmadı. Allah Azze ve Celle bunu vasfediyor Ebu Bekir Sıddık hayatını, her şeysini. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü yerlerde vasfediyor. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ Allah diyor, Sıdık, sıdıkı getiren kim o? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve saddaka bih. İnan eden Kur'an-ı Kerim'de Allah onu vasfediyor. Ebu Bekir'i söylüyor Allah Azze ve Celle. İlk inan biliyoruz geçen defa bunu duyduk. İlk kişi erkeklerden, adamlardan Müslüman oldu Ebu Bekir Sıddık. Hiç tereddüt etmeden. Ulaika humul muttakun. Takvalı olanlar onlardır. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Uhud Savaşı'nda da bir de Mekke'nin fethinde Ebu Bekir Sıddık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Huneyn Savaşı'nda Müslümanlar yine o savaştan kaçtılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber az sahabelerden kaldı. Ebu Bekir Sıddık onlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Kaçmadı, uzaklaşmadı. Allah diyor ve yevme Huneyne iz a'cebetkum kesretukum. Huneyn savaşında her savaşta Müslümanlar kafirlerden daha azdı. Kazanıyordular. Huneyn savaşında Müslümanların sayısı daha çoktu. Sevindiler. Dediler len nuglebel yevme min qilla. Azlıktan bu savaşta kaybetmeyiz. Biz çoğuz bu onların tevekkül etmesi çokluğuna, sayısına olduğu için Allah onlara ders verdi. Kaybettiler ve kaçtılar. وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا Sayınız o kadar çok olduğunuz halde hiç fayda görmediniz o savaşta ondan. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ O savaşta sahabe kiram bu dünya sığmadılar bu dünyada. Rahat yani savaşın şiddetinden sonra Allah Azze ve Celle vasfediyor nasıl kaçtılar. O günde Ebu Bakr Sıddık Ridvanullahi Aleyh kaçmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Bedir savaşı için, şey Tebuk savaşı için 30 bin mücahit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle çıkacaktı. 30 bin mücahit onlara giyim, binilecek şeyler, silah alması dünyanın parası istiyor. Resulullah Aleyhisselam sahabeleri topladı. Hepsinden sadakayı istedi. Herkes ne getirir, getirebilirse getirsin. Umar bin Khattab radıyallahu anhu ne düşündü? Bugün e, bugün Ebu Bekir'i hayırda geçerim inşallah dedi. Yani kendine güvendi bugün Ebu Bekir'den daha fazla sevap yapacak düşünüyor. Gitti onun parasının malının yarısını getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ebu Bekir'e ne getirdin? Eşine, çocuklarına, ehline ne bıraktın? Dedi ya Resulullah benim malımın yarısı bıraktım. Yani öbür yarısını getirdi. Çok getirdi. Ebu Bekir Sıddık ondan sonra geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. Ey Ebu Bekir ne bıraktın eşine, çocuklarına, babana, annene, ehline ne bıraktın? Diyor ya Resulallah. Allah'ı ve Resulü onlara bıraktım. Ömer bin Hattab bir bakıyor Ebu Bekir Sıddık'a diyor seninle ne zaman yarışırsam sen geçersin. Yani ne zaman düşünürse ha bugün Ebu Bekir Sıddık'tan daha fazla hayır yapacağım. Allah'ın izniyle ha bugün çok yani çalışacağım çok yapacağım bir bakıyor Ebu Bekir Sıddık onu geçiyor. Allah Azze ve Celle dedi وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى Daha takvalı olan cehennemin yüzünü görmeyecek. Ona da orada da Ebu Bekir'e işaret ediyor Allah Azze ve Celle. اَلَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى Onun parasını getiriyor, sadaka veriyor Allah Azze ve Celle diyor. Nerede sadaka veriyor? Bakıyoruz İslam'ın ilk hayatında ne kadar kölelerden azat etti. Satın alıyor Müslümanları, Allah için bırakıyor Cihad için ne kadar sadakalar verdi, bütün malını getirdi, bir şey bırakmadı. Bu Tebuk savaşında, başka savaşlarda veriyor. Fakirlere ne kadar ne kadar getiriyordu. O Ebu Bekir. Bir günde Yahudi ile tartışıyordu. Konuşuyordular. Yahudi çok pis. İbn Has adı. Yahudi dedi ki Allah fakir biz zenginiz. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor men zellezi yukridullaha kardan hasena kim Allah Azze ve Celle iyi bir borç verebilir? Yani Allah Azze ve Celle sanki muhtaç haşa. Hem de bu ayetin manası kim sadakayı verecek Allah ondan kabul edecek. Allah bu sadakayı geri verecek kıyamet gününde cennet olarak. Sanki borç alındı verildi. Öyle dedi. Ebu Bakır Sıddık ona baktı. Dedi senin aklın başında mı? Dediğini biliyor musun? Dedi evet iyi biliyorum. Abbakr Sıddık kalktı onu dövmeye. Onu döverken şu Yahudi diyor unutma aramızda sulh var dövme bilmem ne. Abbakr istediği kadar dövdü dövdü dövdü rahatlayınca kadar. Sonra gitti. Şu Yahudi gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti Ebu Bakr Sıddık'ı. Ebu Bakr Sıddık, e, Peygamber Efendimiz Ebu Bakr'ı çağırdı. Dedi ey Ebu Bekir bunu yaptın mı? Evet ya Resulallah yaptım diyor. Dedi neden yaptın? Dedi bu böyle böyle dedi ya Resulallah. O dedi hayır ya Resulallah kim bunu söyleyebilir? Kim cesareti olabilir bu kelimeyi demeye Allah fakir? Haşa bilmem ne böyle konuşmaya başladı. Resulullah sellem Ebu Bekir'e bakıyor. Ebu Bekir Sıddık bir şahidi yok. Nasıl doğru sözünü ispat edecek? Allah Azze ve Celle o anda Kur'an-ı Kerim'i indirdi. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء Allah Azze ve Celle bu ayette diyor Allah fakir biz zenginiz diyenleri Allah Azze ve Celle duydu sözlerini. Allah şahit oldu e, Ebu Bekir Sıddık'a. Bir insan sözüne Allah şahit olursa bu insanın makamı ne kadar büyüktür. Allah tasdikledi. Allah onun dediğini doğruladı. Ebu Bekir'in ailesi ne kadar mükemmel bir aile. Ne kadar büyük bir aile. Kim bu insanlardan Kur'an-ı Kerim'de onun ismi geçiyor ya da onun hikayesi ya da onun sözünün desteği geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bu ayette Ebu Bekir'e şahit oluyor. Sözü doğru diye. Başka ayetlerde Allah Azze ve Celle onun hayatını vasfediyor. 40 yaşına vardığı zaman nasıl Allah'a dua etti falan Allah diyor hatta izâ belaga eşuddehu ve belaga 40 sene. Kaç defa Kur'an-ı Kerim'de onun sözü geçti mağaradayken başka yerlerde Hatta kızı da Aişe Ummul Mümin radıyallahu anha beraati Kur'an-ı Kerim'de geçti. Subhanallah bu aile ne kadar yüksek bir aile. Bu Ebu Bekir'in ailesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günde hadis-i şerif söyledi. Ayak bileğinin altına kadar giyilen elbise cehennemin ateşindedir. Ebu Bakır Sıddık zayıftı biliyoruz. Devamlı elbisesi böyle düşüyor. Şey bileklerin altına iniyor. Hemen korktu haram yaptı diye. Onları kaldırmaya başladı. Yüksek yukarıya çekmeye başladı. Yüksek olsun diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı tebessüm etti. etti. Dedi sen onlardan değilsin ya Ebu Bakır. Sen onlardan değilsin. Subhanallah aynı şey başkası yaparsa cezalıdır kıyamet gününde. Ebu Bakır Sıddık'a Resulullah Aleyhisselam diyor sen onlardan değilsin. Neden? Çünkü bu Ebu Bekir hep halal lokmayı düşünüyordu, ona arıyordu. Haramdan çok korkuyordu. Çok dikkat ediyordu. Bir günde onun kölesi bir yemek yaptı ona. Yedikten sonra diyor bu yemeğin parası nereden biliyor musun dedi. Nereden? Dedi cahiliyette, cahiliyetteyken falcılık yaptım. Kahinlik yaptım. Tabi bu günah bir şey. Ama ne zaman yaptı? Cahiliyetteyken. Yani insan Müslüman olduktan sonra İslam onu affeder. Bu birincisi. İkincisi yeni yaptıysa, bu parayı günahtan getirirse, yiyen kişi haberi yok bu günah diye. Yedikten sonra sorumlu değil. Yani iki yönden Günahı yok Abu Bekir Sıddık radıyallahu anh ama kabul etmedi. Günah bir şeyden midesine girdi. Haram bir şey midesine girdi. Onun parmağını boğazına soktu. Kusmak istiyor. Çıkaramıyor. Çok kendini zorladı. Oturanlar ona acıdılar. Dediler öleceksin. Dedi vallahi benim canım çıkarsa bununla beraber kabul ederim. Bir tek bu çıksın. Midemde kalmasın. Ölürsem bile Kabul ediyorum bir tek midemde haram bir şey olmasın. Tekrar söylüyorum. Bunlar bir hikaye olarak onu dinlemeyelim. Herkes kendine devamlı hesap versin. Onun hayatı nasıl? Haramdan bir şey midesine geliyor mu? Evine bir şey giriyor mu? Üç kağıtçılık var mı? Kandırmak var mı? Falan filan. Bu Ebu Bekir Sıddık böyle yaşadıktan sonra yaşadı. Ömür geçti. Vefat etti. Onun zamanında o bin Has o küfürle beraber yaşadı. Ömrü bitti öldü. Hayat hızlı geçiyor. Hepimiz öl ölmeye gidiyoruz. Hepimiz hayatımızdan yiyoruz, bitiriyoruz. Her gün ömrümüz bir gün eksiliyor. En son bakıyoruz falan kişiyi Allah rahmet etsin vefat etti. E Allah rahmet etsin defnettik unuttuk. Ama onun hayatı şimdi başladı defnedildikten sonra. O gerçek hayatı. Onun için, şu kabir için, şu hayat için çalışalım. Ebu Bekir Sıddık bunu yaptı. Ne kadar sevap kazandı bir tek Allah bilir. Geçti, zorlandı, oldu bilmem ne ama kazandığı sevabı bir tek Allah Azze ve Celle onu biliyor. O Ebu Bekir bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aceleyle geldi. Normal değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. Ne var Ebu Bekir? Diyor ya Resulullah ben Ömer'le aramızda bir şey oldu. Gittim evine özür dilemeye. Benim özürümü kabul etmedi. Düşünün gitti özür dilemeye. Ömer bin Hattab onun ömr, e, özür dilemesini kabul etmeyince geliyor şikayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ömer bin Hattab Ebu Bekir ayrıldıktan sonra Düşündü neden ben böyle yaptım? Gideyim evine özür dileyim. Ebu Bekir'in evine gitti bulamadı. Bildi Resulullah Aleyhisselam'a gittiğini. Takip etti. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına varınca baktı Resulullah Aleyhisselam çok kızgın. Yüzünden bellidir. Resulullah Aleyhisselam kızmasın diye ondan dedi ya Resulallah ya Resulallah ben hatalıydım. Ben suçluydum ya Resulallah. Yani konuyu bitiriyor, özür diliyor gibi. Subhanallah kim hatalıydı? Birisi birisi özür dilemeye gidiyor. Özür dileyene dileyen hatalı yoksa itiraf eden. Birisi özür diliyor, öbürü itiraf ediyor. Ama doğrusu insan diyebilir. İkisi güzel ahlakından bunu davranıyorlar. İnsan kolay kolay bizden özür dilemez. Ama Ebu Bekir Sıddık Abu Bakır yine gidiyor özür dilemeye. Allah bilir hatalı mı değil mi? Ama özür diliyor Müslüman kardeşiyle aranızda bir şey kalmasın diye. Ömer bin Khattab radıyallahu anh diyor ben hatalıyım. Allah bilir hatalı mı değil mi? Ama bir tek Müslüman kardeşiyle arası e, iyi kalsın diye. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bu olaydan sonra. İnna Allah ba'athani bil hak. Allah hak kelimesiyle, hak yoluyla beni gönderdi. İnsanlara dedim Allah beni gönderdi peygamber olarak. Hak yoluyla beni gönderdi. Bana dediler yalancısın. Öyle dediler. Ebu Bekir Sıddık doğruladı beni. Dedi sadakt doğru ya Resulallah. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Benim dostumu bana bırakmayacak misiniz? Benim dostumu bana bırakmayacak misiniz? Sahabelere bunu söylüyor. Yani Ebu Bekir Sıddık bu benim. Onu kızdırmayın. Ona yaklaşmayın. Üzmeyin ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Peygamber Efendimiz dostuna üzülme diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dostuna, Ebu Bekir Sıddık onun dostu. Mağaradayken diyor üzülme. Allah Azze ve Celle bu isim ona koydu. O Ebu Bekir. Bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otururken dedi kim sizden bugün oruçludur? Ebu Bekir ben ya Resulallah dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Kim sizden bugün fakir yedirdi? Tekrar Ebu Bekir ben ya Resulullah dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kim sizden bugün hastanın ziyaretine gitti? Yine Ebu Bekir'in aynı cevap söylüyor. Ben ya Resulallah diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kim sizden bugün cenazeyi katıldı, cenazeye katıldı? Ebu Bakır Sıddık diyor ben ya Resulallah cenazeye katıldım bugün. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bunlar bir günde bir iman eden de buluşursa cennet cennete girecektir. Şimdi Ebu Bakır Sıddık bilmiyor sallallahu aleyhi ve sellem bunları soracak. Yani şimdiki gibi oturuyoruz. Herkes kendine sorsun bugün bir cenazede çıktım mı? Hayır. Bir hastanın ziyaretine gittim mi? Hayır. Bir fakire yedirdim fi. Ama insan biliyorsa bu suallar gelecek belki dikkat edecek. Hepsini yapar. Şimdi aniden bir, bir bu sualları Resulullah Sellem soruyor. Kim bunları yaptı? Bir tek Ebu Bekir sahabelerin aralarında yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar bir günde bir iman eden yaparsa cennete girecektir. O Ebu Bekir Sıddık. Bir savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönerken Aişe Ummul Müminin onlar dinlendikten sonra durduktan sonra çıktı bir ihtiyacına. Kadınlar o zaman da devenin üstüne oturtunca böyle ufak bir oda onlara yapıyordular. Hevdej ona denir. Kadın oturur, perdeleri var, kapalı oluyor. Hiç kimse onu görmüyor. Aişe'nin bir hevdeci vardı. Ordu durunca dinlenmeye bu hövdeci yere indirirler devenin üstünden. Ayşe Amul Müminin zayıf, vücudu ufak, ağırlığı yok gibi bu hövdecin önünde. Sahabe kiram geldiler, kaldırdılar hövdeci. Görmediler Ayşe içinde değil diye. Bağladılar e, deveye sonra yürüdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordunun arkasında birisini bırakıyor uzaktan gelsin. Onlar nereden geçtiyse o bakıyor devamlı. Bir şey düştü mü, bir şey kaldı mı, bir şey olur. O geçen arkadan gelen kişi Safvan ibn Muattil. Aişe Mümini radıyallahu anha geldi baktı ordu gitti. Ne yapacak? Muhakkak beni bulamayınca dönecekler benim için. Gitti bir ağacın altında uzandı uyudu. Safvan ibn Muattil geliyor bir baktı Aişe'yi radıyallahu anha gördü. La havle ve la kuvvete illa billah demeye başladı. O da sesini duyunca uyandı. Onun devesine bindirdi. Önden gitti deveyi tutuyor. Orduyu takip ediyor. Böyle yolu devam etti. Medine'ye varıncaya kadar. Aişe Ummul Müminin bu hikayeyi anlatırken diyor, diyor bütün yolda arkasına hiç bakmadı. Aralarda soruyor. Annem bir şey istiyor musun? Hayır diyor. Gidiyor. Hep soruyor bir şey istiyor musun? Bir ihtiyacı olursa bir şey istiyorsa onu yapacak. Ama yüzünü hiç arkaya çevirmedi onu görmedi bütün yolda. Medine'ye girince münafıklar hep bir şey bekliyorlar devamlı. Münafıkların büyüğü Abdullah İbni Ubey İbni Selul bunları görünce dedi Ey, evet muhakkak bunlar bir şey yaptılar. Onlar geciktiler, mahsus geciktiler, bir şey yaptılar. Millet bu sözü tuttular, bütün Medine'de gezdi bu söz. Herkes artık bunun da konuşuyor. Hatta bir sürü Müslümanlar bunun da bahsettiler, bunun da konuştular. İftira attılar. Bir Müslüman şerefi çok kıymetli onun gözünde. Hem de düşünelim bu, bu Müslüman Peygamber Efendimiz olursa. Ona ne kadar ağır bu sözler. Hem de düşünürsek o zaman da olsa. Biz biliyoruz. İslam'dan önce Araplar o zamanda Şerefi o kadar kıymetli onların gözünde onun için kimisi bir kısmı kızı olursa ufakken onu öldürüyor, toprağa defnediyor. Bir tek korkusundan ileride kötü bir şey duymayın bu kızdan. Araplar kimisi bunu yaptı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçti. Sureti Tekvir'de. Tekvir suresinde. Düşünün öyle bir durum. Öyle insanlar Peygamber Efendimiz şerefiyle, büyük makamıyla onun hakkında konuşuluyor bütün Medine'de. Onun eşi bunu yaptı. Aişe Umul Müminin Medine'ye varınca hasta vardı. Evinde yatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aişe ile konuşunca hep ismiyle konuşuyordu. Hatta Aişe radıyallahu anha diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle normal konuşuyorsa diyor Aişe beni nazlandıracaksa diyor Aiş. Onu seviyorsa, bir, güzel bir konuşacaksa Aiş diyor. O zaman da Resulullah sellem giriyor evine. Bir bakıyor o hasta biraz ilgilenmesi lazım. Diyor keyfetikum. O nasıl? Aişe şaşırıyor. Neden Resulullah sellem böyle yapıyor? Zaten o hasta. Yani yetmedi hastalığı ona. Onun ağırlığı Aişe'ye radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep bu konu Medine'de geziyor, tahammül edemiyor. Sonra gitti öbür eşlerine soruyor. Aişe'yi nasıl biliyorsunuz? Düşünelim. Bir kuma Allah'tan korkmuyorsa ne konuşur o zaman da? Hemen öbür eşinden intikam edecek, iftira atacak. Zaten böyle, zaten böyle. Hepsi Aişe'nin beraatini söylediler. Ya Resulallah Aişe öyle birisi değil. Aişe temiz Aişe böyle Aişe böyle. Hatta birisi dedi ya Resulallah Aişe'nin en büyük hatası neymiş biliyor musunuz? En büyük hata yani öbür hatalar daha hafif. En büyük hatası yemeği ateşe koyunca unutuyor bazen. Demek ki kesinlikle Aişe radıyallahu anha öyle bir şey yapmaz. Gitti sahabelerle oturdu büyük sahabelerle. Diyor ben dayanamıyorum ne yapayım ne düşünüyorsunuz? Kimisi dedi ya Resulallah sanki boşa diyor. Ya Resulallah kadınlar çok. Kimisi diyor hayır ya Resulallah. Aişe öyle birisi değil. Ya Resulallah sakın yapma milletin sözlerine bakma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzgün. En son Aişe'yi babasının evine gönderdi. Babası kim? Ebu Bekir Sıddık. Onun evindeyken yavaş yavaş sıhhati iyileşti. Artık evden çıkıyor, gidiyor, geliyor. Bir adam Ebu Bekir Sıddık akrabalarından fakirdi. Adı Mistah. Bu Mistah Ebu Bekir Sıddık ona yardım ediyordu. Yani bir maaş gibi veriyordu aylık ona. Fakir diye. Bu da mu bu Mustah da Aişe'nin hakkında konuştu. Bir şey bırakmadı. Aişe radıyallahu anha Mustah'ın annesiyle gidiyordular. Ayağı takıldı yere düşüyordu. Hemen beddua Mustah'a Mustah etti. Aişe dedi neden böyle konuşuyorsun? Mustah sana ne yaptı? Sen takıldın düşüyordun dedi. Ne yaptı bilmiyor musun? Senin hakkında bütün konuştuklarını bilmiyor musun? Dedi ne konuşuyor? Anlattı dedi. Neden böyle konuşuyor? Dedi haberin yok mu? Ee, herkes Medine'de bunun da bahsediyor. Aişe bunu duyunca bir üzüldü. Ağlamaya başladı. Evine döndü. Babasının evinde artık hep üzgün oturuyor. Bir köşeyi buluyor. Ağlıyor. Millet böyle onun hakkında konuşuyor. Artık evden çıkamıyor. Kimsenin yüzünü göremiyor. Günleri böyle ağır ağır geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de ağır geçiyor. Hepsi şu münafıkların fitnesinden. Onlar başlattılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günde Ebu Bekir Sıddık'ın evine girdi. Dedi ya Ayşe gel bak. Sen bir şey yaptın mı doğru söyle bana. Ayşe babasına baktı dedi. Baba sen cevap ver. Kaz diyor yani ben senin terbiyen sen beni biliyorsun. Sen cevap ver. Babası yüzünü çevirdi gitti. Ne cevap verecek? Gayb ilmi bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mi cevap verecek? Annesine baktı dedi. Anne sen cevap ver. Annesi de sustu çekildi. Sonra baktı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi. Ya Resulullah bir kız bir şey yapmadıysa yapmadım diyecek. Bir şey yaptı, yaptıysa itiraf etmeyecek. Onun için herhalde cevap olmadı bir şey. Sonra gitti bir yerde oturdu ağlıyor. Ağlıyor. Ne yapacak? Nasıl beraatini ispat edecek? Sonra bir baktı Resulullah sellem böyle ağırlaştı. Devamlı vahiy gelince Resulullah sellem ağırlaşıyor. Sanki uyumuş gibi oluyor ya da bayılmış gibi oluyor. Çok terliyor. Sonra uyanıyor. Kur'an-ı Kerim indirildiyse söylüyor ya da bir vahiy başka bilgiyle geldiyse bildiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aişe müminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle görünce dedi belki Rabbim şimdi bir vahiy gönderir benim beraatimi gösterir. Diyor hiç inanmıyordum Allah Azze ve Celle benim hakkımda bir Kur'an indirecek. Kıyamet gününe kadar okunacak bu Kur'an. Bu Kur'an ibadet olacak. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i açınca her harfta 10 hasene, 10 sevap kazanıyor. Düşünün Aişe'nin hakkında okurken beraatini o kadar sevap kazanıyoruz. Sonra Resulullah Sellem oturdu. Dedi ey Aişe müjde Allah böyle böyle böyle indirdi. İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum la tahsabuhu şerran bel huve hayrun lekum. Allah azze ve celle bu hikayeyi anlattı. Bu yalanı getirenler ayetlerin sonuna kadar Müminin suresinde. Ebu Bekir Sıddık bundan sonra ne dedi? Dedi artık Mustah'a bir kuruş vermeyeceğim. Ben ona para veriyorum, yardım ediyorum O benim şerefimin hakkında konuşuyor, benim kızımın hakkında konuşuyor. Allah Azze ve Celle bir Kur'an-ı Kerim indirdi. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا Affetsinler, hakkını helal etsinler. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah affetmesini istemiyor musunuz? Vallahu gafurur rahim. Şimdi bakalım Ebu Bekir'in imanı nasıl? Hemen dedi Bela ya Rab Evet ya Rab senin affetmeni istiyorum. Döndü tekrar o maaşı Mıstah'a vermeye başladı. Şimdi halimize bakalım. Bir akrabamız ufacık bir hata bizimle yaparsa, bizim şerfimiz de konuşmazsa, ufacık bir hata affediyor muyuz? Yoksa nasıl davranıyoruz? Diyoruz vallahi unutmayız ona bunu. Neden böyle yaptı, neden şöyle yaptı? Ebu Bekir Sıddık hemen ayeti anladı sanki ona geliyor. Allah diyor affedin. Allah'ın affetmesini istemiyor musunuz? Kimse Allah'tan affetmek istemiyor, istiyorsa Müslümanlara affetsin. Başka ayetlerde Allah emrediyor. İrhamu men e, Peygamber Efendimiz diyor. İrhamu men fil ard yerhamukum men fis sema. Yerdeki insanlara merhamet edin. Allah size merhamet etsin diye. O zaman kema tedinu tudan bu borç gibi. Sen nasıl davranırsan o kadar Allah sana verecek. İyilik yaparsan Allah iyilik sana verir. Kötü yaparsan Allah sana kötü verecek. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh evet ya Rab dedi. Bu maaşı maaş veriyor az bir şey değil. Aylık veriyor. Adam muhtaç kalmasın bu fakir. Tekrar verdi. Ondan eziyet gör, gör, görüyor ama yardım ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir günde sordular. Ya Resulallah bu insanlardan en çok kimi seviyorsun ya Resulallah? Aişe dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Soranlar dediler ya Resulallah erkeklerden soruyoruz. Yani sanki utandılar. Eşini söylüyor en çok Aişe'yi seviyor. Dedi babası. Demedi Ebu Bekir. Babası. Bunlar dediğim gibi çok mübarek bir aile. Ebu Bekir ve Aişe ve öbürleri de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce hep vasiyet ediyordu Ebu Bekir için. Hatta bir emir etti. Onun mescidinin bütün kapıları kapansın sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Bir de dedi bir, bir günde لو كنت متخذا خليلا bir halil kendime alsaydım lettehaztu Ebu Bekir. Ebu Bekir olurdu. Lakinne sahibekum halilur rahman. Yalnız ben Allah'ın rah haliliyim, Rahman'ın haliliyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Ebu Bekir'in kızının göğsünde onun başıydı. Oraya yaslan, yaslandı, öyle vefat etti. Aişe'nin göğsünde böyle yaslandı, öyle vefat etti. Vefat etmeden önce diyordu Muru Ebu Bekir'in felyusalli bin nas. Ebu Bekir'e emir verin. O imam dursun camide. İmam dursun bu kelime oyun değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep imamdı. İmam demek ki baş, reis. O onları yürütecek. O onların e, dertlerini taşıyacak. Muru Ebu Bekir'in felyusalli bin nas. Ebu Bekir'e emir verin. İmam dursun. Aişe radıyallahu anh'a diyordu ya Resulallah inne Ebu Bekir reculun esif. Ya Resulallah Ebu Bekir zayıf bir adam. Sesi gür değil. Yani imam durursa camideki hepsi onun sesini duymayacaklar. Allahu Ekber, Allahu Ekber derken ya da Kur'an-ı Kerim'i okurken Fatiha'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor inne kunna suhibatu Yusuf. Siz şu Yusuf aleyhisselam zam zamandaki kadınlar gibisiniz. Muru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas. Ben diyorum Ebu Bekir imam duracak. Ona emredin imam dursun. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman bu en büyük musibet sahabelere Ridvanullah aleyhim geldi. Tahammül edemiyordular. Kimisi dedi Ya Rab eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiyse ondan sonra kimseyi görmek istemiyorum. Kimisi anında ama oldu görmedi. Kimisi diyor ya Rab yaşamak istemiyorum Resulullah sellem'den sonra. Herkes bir şey diyor tahammül edemiyorlar. Umar bin Khattab kılıcını çekti. Dedi kimse derse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Onun başını vuracağım öldüreceğim. Öyle dedi Umar bin Khattab. Ebu Bakır Sıddık Medine'nin dışındaydı. Duyunca bahçelerinde falan duyunca hemen geldi. Ağzını açmadı. Peygamber Efendimizin evine girdi. Aişe'nin odasına radıyallahu anhum ecmain geldi onun başına başı örtülü her tarafı örttüler Resulullah Aleyhisselam'ı açtı baktı sonra dedi ya Resulallah sen hayattayken ve vefat, ettik, vefat ettikten sonra ne kadar nurlusun ne kadar güzelsin sonra çıktı insanlara insanları çağırdı çıktı minbere Sonra dedi Men kana ya'budu Muhammeden fe inne Muhammeden kad Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed ibadet ediyorsa Muhammed vefat etti. Ve men kana Allah, kimse Allah'a ibadet ediyorsa fe inne Allah hayyun la yamut. Allah diridir, ölümsüzdür. Ondan sonra ayeti okudu. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل Muhammed bir peygamber. Daha önce peygamberler geldiler, vefat ettiler, geçtiler. أَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ Ölürse ya da öldürülürse dönecek misiniz dinden? İslam'ı bırakacak mısınız? bu ayeti Ömer bin Hattab duyunca diyor sanki ilk defa duyuyor. Yani o musibetten o kadar üzüldü bu ayeti unuttu her şeyi unuttu. Ebu Bekir Sıddık'tan bu ayeti duyunca sanki ilk defa duyuyor. O zaman da inandı Resulullah Sellem vefat ettiğini ayakları onu taşımadı yere düştü. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Ondan sonra insanlar oturdular, Müslümanlar müşavara yapıyorlar, istişare yapıyorlar. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den halife olacak? Ebu Bakr Sıddık geldi onlara. Dedi iki kişi size kabul ediyor, ediyorum. Umar bin Khattab ve Ebu, Ebu Ubeyde bin Cerrah. İkisinin birini seçin. İnşallah size iyidir. Umar bin Hattab radıyallahu anh kalktı. Medine'nin ehline çağırdı. Dedi siz biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayken Ebu Bekir Sıddık'a emretti imam dursun. Kim Ebu Bekir'in önüne geçebilir? Resulullah sellem emretti o imam olsun. Kim şimdi onu geçecek, imam olacak? Ey Müslümanlar! Ebu Bekir Sıddık bizim halifemiz. Hepsi kabul ettiler. Ömer Muhattab elini uzattı. Ebu Bakır Sıddık'tan elinin uzatmasını istedi. Ona beyat etti. Sonra Müslümanları çağırdı. Hepsi Ebu Bakır Sıddık'a beyat ettiler. Ebu Bakır Sıddık halife oldu. Ertesi gün Ebu Bakır Sıddık minbere çıktı. Tekrar kaçış istiyor. İnsanlara dedi ey insanlar kimse sizden pişman olursa beyat ettiği için dönebilir. Tekrar döndürecek insanları bu sorumluluğu taşımak istemiyor. Ali ibn Abi Talib kalktı radıyallahu anh. Dedi la nuqiluka ve la nestakiluk. Vallahi ne biz pişman oluruz dönebiliriz ne sana da izin veririz dönmeye. Sen bizim halifemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni ilerletti. Kim bizden geri çevirebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni imam durdurdu seni ilerletti. Kim seni geriye çevirebilir? Ondan sonra dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim dinimiz için seni kabul etti. Biz dünyamız için seni kabul etmeyecek miyiz? Sen halifesin. İlk gün geçti. Abu Bakr Sıddık çarşıya indi. Radıyallahu anh çalışmaya. Umar bin Hattab gördü ve büyük sahabeler dediler ne yapıyorsun? Dedi işe indim çalışacağım. Dediler vallahi çalışırsan Müslümanlara zarar edersin. Sen halifesin, sen Müslümanların e, idaresine boş kalacaksın. Yani vakit bulacaksın. Dertlerini çözmeye vakit bulacaksın. Senin ihtiyaçlarını Beytmalil Müslüminden alırsın. Sana yani çalışmayı kabul etmiyoruz. İkram için, böyle yükseltmek için sana maaş veriyoruz değil bir görev veriyorlar ona. Müslümanlara bakacaksın. Bıraktı işi. Artık çıkıyor geziyor Müslümanların aralarında dertlerine bakıyor. Bir günde baktı ufak kız kızlar köleler sahipleri gönderiyorlar e, develeri sılsın diye sağmak için sağsınlar diye develeri sütü sağması için, süt sağması için gönderiyordular. Bu kızlar zor zor onlara geliyor. Zayıflar, korkuyorlar develerden. Ebu Bekir Sıddık halife olmadan önce gidip yardım ediyordu onlara. Bir duydu onlar birbirine söylüyorlar. Ey halife oldu artık yardımcı bulamayacaksınız. Siz çalışacaksınız. Bunu duyunca dedi vallahi size yardım edeceğim. Sizin e, develerini sağacağım size. Hatta onları sağarken hoşuna gitsin diye diyor. Nasıl sağayım? Süt köpüklü olsun yoksa köpüksüz çıkartayım size. Böyle yardım ediyordu. Kime? Zenginlere mi? Güçlü insanları kendine yaklaştırıyor. Hayır. Köleler hem de en zayıf köleler. Ufak kızlar. Bilmiyorum ona diyebilir miyiz? Sütçü Halife. Belki bu isim ona olur. Allah diyor ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı havna Rahman'ın kulları dünyada gezince tavazulu geçerler. Böyle gezerler. Gurur yok. Halife. Ama gidiyor develeri sağıyor onlara. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Bir kere Ömer Hattab baktı hep Ebu Bekir Sıddık sabah namazından sonra oturuyor tabi zikirden sonra her şeyden sonra camiden çıkıyor gidiyor kayboluyor. Nereye gidiyor bu? Nerede gecikiyor? Dedi bir takip edeyim onu göreyim. Gitti takip etti bir günde baktı Medine'den çıkıyor. Uzak bir yerde bir çadır var. Çadıra girdi. Böyle bir vakit kaldı. Diyelim yarım saat bir saat sonra çıktı döndü. Ömer bin Hattab oraya girdi bakacak ne var? yaşlı bir kadın gördü. Kadına sordu baktı çadır tertemiz, yiyecekleri hazır, her şey hazır. Kadına sordu kim sana burayı temizliyor, kim yapıyor, ediyor. Dedi bilmiyorum bir adam her gün geliyor, her gün geliyor. Bizim çadırımızı süpürüyor, e, devemizi sağıyor, e, yemeği yapıyor, her şeyi yani ne lazımsa işlerden hepsini yapıyor, sonra gidiyor. Ömer bin Khattab ağladı. Dedi ey Ebu Bekir senden sonraki gelen halifeleri yoruyorsun. Tabi o örnek. Böyle çalışacaksa demek ki bütün halifelerin işi budur. Bütün Müslümanların başları böyle olacak demek ki. Geliyor bu kadına yardım ediyor demiyor. Falan kişi git ona yardım et. Sen git bu kızlara e, şey develeri sağ bilmem ne. Yok eliyle gidiyor çalışıyor. Diyor ey Ebu Bekir senden sonra gelen halifeleri yoruyorsun. Bu kadar değildir. Yine gecelerinde ibadete kalkıyordu. Gündüz o kadar çalışıyordu. Orucunu tutuyordu. İbadetlerin her türlüsünü yapıyordu. Biliyorsun Resulullah sellem o dört soru sorduğu zaman bir tek Ebu Bekir onu yapmıştı o zamanda. da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Usame ibn Zeyd'i bir ordu da gönderdi. Faris, Furs ve Rumlarla savaşmaya. O zaman orduları Peygamber Efendimiz gönderdi savaşmaya. Sonra vefat etti. Vefat ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü Müslümanlardan mürted oldu. İslam'dan çıktılar. Dinimizde birisi Müslüman, Müslüman İslam'dan çıkarsa onunla savaşmak lazım. Ona mühlet verilmez öldürülecek. Ebu Bekir Sıddık hemen bir ordu hazırlayacak, çıkacak savaşmaya bunlarla. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ona geldi dedi ya Ebu Bekir bir ordu İran'a gidiyor en güçlü devlet o zamanda devlet o zamanda bir ordu Rumlara gidiyor bir de yani hem iç savaş hem dış savaş açılıyor öyle bunlarla savaşacaksan o zaman o orduları getir ya da bunları bırak Orada kazandıktan sonra gelirsin bunlara. Abu Bakr Sıddık ona baktı dedi ey Ömer Ecebbarun fil cahiliyeti havvarun fil İslam Cahiliyette çok cebbar bir insandın. O kadar güçlüydün. Herkes senden korkuyor. Şimdi İslam'da korkak oluyorsun. Ömer bin Hattab unutmayalım. Bir tek o açıkça Kureyş'in önünde hicret etti. Bütün Müslümanlar kaçıyorlar Mekke'den, gecede falan. Kimse görmesin müşriklerden. Takip etmesin, öldürmesin. Bir tek Umar Muhattab geldi. Dedi "Ben arada en tezkuluhu ummuhu. Kimse onun annesi onu kaybetmesini istiyorsa ve yuyettima atfalahu çocuklarını yetim bırakacaksa ve yuremmile zevcetehu karısını dul bırakacaksa felyelkani halfe hadel vadi beni takip etsin bu vadinin arkasında görüşelim. Kim çocukları yetim bırakacaksa yani kimse ölmeyi istiyorsa. E Kureyş'ten 10 kişi 20 kişi beraber çıkarlarsa ona korkmuyor. O kadar cesur birisi Ebu Bekir Sıddık ona diyor o kadar cesurdun şimdi korkak mı oldun? Sonra dedi vallahi lev mena'uni iqara ba'ilen iqala ba'ilen laqateltuhum aleyh. Yani bir deve ipi bağlamak için o ipi vermezlerse küfür yönünden yani zekatı inkar ederek. Çünkü ilk önce onlar mürtetler zekatı inkar ettiler. Dedi bunun için onlarla savaşırım. Sonra gitti, girdi, silah silahını aldı, savaş kıyafetini giydi, çıktı. Umar bin Khattab diyor, vallahi o zaman da kalbim açıldı savaşmaya onunla. Ona dedi bunları bırakmam, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir orduyu gönderirse nasıl ben hangi hakla onu döndüreceğim? Düşün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor. Bakır Sıddık dön, geri alır mı? Dedi almam. Onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Sonra Ömer bin Hattab dedi ya Resulullah Usame bin Zeyd genç 17 yaşındaydı. Daha büyük birisi bu savaşta ordunun başında olsun. Dedi Resulullah sellem genç olduğunu bilmiyor muydu onu komutan koyduğu zaman? Vallahi Resulullah sellem koydu beni. Onu kaldırmam. Ondan sonra Irak açıldı, Şam da açıldı. Faris, Rum kaçmaya başladılar. <coughs> Ebu Bekir Sıddık savaşa başladı. Usama dışarıda iki sene kaldı şu savaşlarda. Ebu Bekir Sıddık şu iki senede kılıcı bırakmadı. Hem halife hem de savaşa çıkıyordu. Ondan sonra Üsame radıyallahu anhu dönünceye kadar Abu Bakr Sıddık devam ediyor. Döndükten sonra cihadı bıraktı. Resulullah Abu e, Bakr Sıddık Resulullah Aleyhisselam'dan sonra halife ne kadar kaldı? İki buçuk sene. Şu iki buçuk seneden iki sene savaşta geçirdi. Yarım sene sadece altı ay oturuyordu Medine'de. Müslümanların dertlerine, hayatına falan bakıyordu. Ey Müslüman gençleri Usama bin Zeyd gibi olmanız lazım. Eğer böyle olmazsak sahabelere ittiba etmiyoruz demek ki Resulullah Aleyhisselam'a ittiba etmiyoruz. Şimdi bir çocuğumuz 25 yaşına geliyor diyoruz delikanlı delikanlı. Düşünün Usama bin Zeyd en büyük ülke dünyada savaşmaya çıkan ordu onun başı, başındaydı mesuliyeti, sorumluluğu ne kadar taşıyordu? taşıyordu. Müslümanın genç, gençleri şimdi onlar gibi olması lazım. Usame bin Zeyd gibi olması lazım. Ve Müslümanların adamları da sorumlular. Ebu Bekir Sıddık olmaları lazım. Ebu Bekir Sıddık son zamanında, son senelerinde savaşıyordu. Vefat ettiği zaman kaç yaşındaydı? 63. Demek ki 62 yaşındayken kılıç elindeydi. Savaşıyordu radıyallahu anhu arda. Bir günde gusül aldı. Soğuk bir günde bir gecede hastalandı. 15 gün evinde kaldı. Camiye bile çıkamıyor namaz kılmaya. Ömer bin Hattab namazı kıldırıyordu. Geldiler ona bakıyor, bakıyorlar da şey hasta ziyaretine geldiler sahabe kiram. Diyorlar doktoru tabibi çağıralım mı sana? Seni görsün baksın sana. Dedi beni gördü. Dediler ne dedi sana? Dedi inni faalun lima urid. İstediğimi yaparım. Şifa Allah'ın elindedir. Allah onu gördü. Onlar doktor sanıyorlar. Ne diyor? Allah Azze ve Celle istediği yapabilir. İsterse şifayı verir. İsterse vermez. İnni faalun lima urid dedi. Allah istediğini yapabilir. Aişe radıyallahu anha dedi. Ey kızım ben vefat ettikten sonra halife olduğum zaman param ne kadardı, malım ne kadardı? Bu kadar bırakın. Fazlası benim değil bu. Ben Beyt Malil Müsliminden maaş alıyorum. Yemeye, yaşamaya. Bu fazla olanları tekrar Beyt Malil Müslimine verirsiniz. Umar bin Hattab'a teslim edersiniz. Aişe radıyallahu anhu, anha bunu yaptı vasiyetini. Umar bin Khattab şu parayı görünce tekrar diyor ey Ebu Bekir senden sonra gelen halifeleri yoruyorsun. Yani hesap o kadar ince. Maaş alıyor ondan biriktirdiyse yok biriktirmek yok. Bunlar arttı tekrar geri veririm Beytmel Müslümin'e. Zaten ben Beytmel Müslümin'den aldığım para ne için? Geçinmek için. E zaten yaşadım. Allah verdi yaşadım. Bunlar fazlası tekrar dönecek. Aişe'ye dedi ey kızım en sevdiğim insan hayatımda sensin. Ama benim kalbimde bir şey var, sende bir bahçe vardır. Şu bahçeyi sana istemiyorum. Ne istiyorsun babam? Dedi Allah için sadaka ver. Kalmasın sende. Aişe Ummul Mümin radıyallahu anh'a şu bahçeyi olduğu gibi, bustanı olduğu gibi sadaka verdi Allah için. Babası istediği gibi. En son gün hayatında Kur'an-ı Kerim okuyordu yatağında. Aişe radıyallahu anh ona bakarak bir şiir söyledi. لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِ الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى اِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ İnsan ölüm sekaratı ona geldiği zaman gözü daralandığı zaman boğazına ruh vardığı zaman zenginliği e, sultanlığı ne varsa ona faydası faydası yoktur. Hiç fayda görmeyecek bunlardan ölüm gelince. Her şeyi bırakıp gidiyor çünkü insan. Babası ona baktı dedi kızım ne diyorsun? Tekrar söyledi. Dedi bundan daha iyi söyle. Dedi ne söyleyeyim ya Resulallah? Çok güzel bir söz söyledi. Çok doğru bir söz. Kendine vaaz ediyor. insanlara vaaz ediyor. Bundan daha iyi bir şey söyle diyor. Ne söyleyeyim ya Resulallah ya babam diyor. Ayeti okuyor. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ Ölüm sekaratı hak ile geldi. Sen ondan kaçıyorsun Allah Azze ve Celle diyor. Radıyallahu anhu arda. Ondan sonra kızını sordu. Bugün ne? Dedi pazartesi günü. Dedi inşallah bugün de vefat ederim. Çünkü Resulullah Sellem bugün de vefat etti. Sonra dedi Resulullah Sellem nasıl kefeni koydunuz dedi üç parça. Dedi bana da üç parça olsun kızım. Ondan sonra dedi kızım Resulullah Aleyhisselam'ın yanında beni defnedin. Benim eşim bana gusletsin. Bütün vasiyeti yerine getirdi Aişe radıyallahu anha. Onun yanında oturuyordu. O da Kur'an-ı Kerim okuyordu son nefese kadar. Son ayeti okudu. Tevaffeni muslimen ve elhiqni bis salihin. Ayetin manası Ya Rab, Müslüman olarak benim ruhumu canımı al, salihleri salihlerin arkasına gideyim, onlarla beraber olayım. Bu ayeti okuduktan sonra vefat etti. Pazartesi gününde vefat etti. Cumadil ahira ön 3 Hicri senesinde radıyallahu anhu arda onun yaşı 63 yaşındayken vefat etti. Medine'nin ehli o kadar onlarla iyiydi. Hepsi ona ağladılar. Adamlar, kadınlar, çocuklar Ali İbni Ebi Talib koşa koşa onun kapısına geldi. Sonra baktı dedi. En sevdiğim insan vefat etti. Ebu Bekir Sıddık. En çok Ebu Bekir Sıddık'ı seviyordu. Umar bin Khattab ona nam gece, e, cenaze namazı kıldı, kıldırdı. Umar, Osman, Abdurrahman, Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman, Talha İbni Ubeydillah hepsi kabire indir, indiler onu indirdiler kabrine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında defnedildi. O Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'de zikri, hayy hikayesi, hayatı çok ayetlerde geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok onu sevdi. Aişe'nin babasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günde dedi ki مَا نَفَعَنِي مَالٌ مِثْلَ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكِرٍ Hiçbir para bana faydası olmadı Abu Bekir Sıddık'ın parası gibi. Abu Bekir hemen cevap veriyordu. Diyor ya Resulallah ben ve param ve malım sana feda olsun ya Resulallah. Bütün savaşlar Resulullah Sellem'le beraber çıktı. Hiç birisine birisini bırakmadı. Yine bu durumu, bu hayatı yaşadıktan sonra cennete müjdelendi. Her şey cennetle müjdelendi. Her şeyden sonra hiç gururu olmadı Allah'tan korkmak ibadetini unutmadı. Bir günde dilini tuttu. Dedi dertleri getiren, dertleri getiren bana budur. Dilini tutuyor diyor dertleri getiren bana budur. Hem de hangi derdi var? Dili o kadar temiz, hayatı o kadar temiz. O Ebu Bekir. O Ebu Bekir. O Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. 嗯。